Selamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Ee, sorum olacaktı inşallah Teala. Ee, hani dua var ya e, Allahümme la tuakhidni bima yakulun ve cealni hayran mimma yadunun ve gfir lima la ya'lemun. Ee, hocam o duada ve cealni hayran mimma yadunun e, kelimesi o ek mi o e, öyle dua var mı yani sahih mi? Bütün tam dediğim gibi öyle dua var mı sahih mi? Yoksa bir, par bir parçası daif öyle bir şey var mı? يقسم تمو آه، صحيح مي اون سولير سانز ان شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير